Rubrik vun der Zebuier Bahai. Bahai Reaktionen no den tragsche Moment dat lächtwoch o Mikro de Jean Marinau. Die tragischer schockierende Evenementer vun der lachte Woche an Amerika war je schwer an eisen Herzer. Sicher mache mir als all Gedanken a Syrien, über den zukünftigen Frieden an d'Wlergin von der Menschheit. Mit Matthese Wieder hat der nationale Bahai-Rot von Großbritannien sich hun Bahai an ihrem Land an darüber hinaus geriecht. Und die amerikanische Bahai Communityit schreibt der nationale Rot von Amerika in en anderen Datei. Eis Herzzer si geschockter voller Trauer, Wammer und Gewaltaktionen vun Terroristen géint onschëllech Opfer zu New York, Pennsylvania a Washington denken. Mat vollem Wëllen Bierdemer fir déi, die gestuerwe sinn, a froen den Herrgott sechgem Täzer vun denen ze bekämmeren, déi Maen vun ihrer Familie verloer hunn, a fir eis Nationoun an et Folleg ze stärken, fir dës Herausforderung mat Glaven, Courage an enet unzuhëllen. So Vill vun eis froen sich sicher, wéi mir op dat wat passéiert ass, e lo reageiere kënnen, an dat an derser kritischer Zeit an der Geschicht. Als Bahai hummer en Groschans, an dem er eng Rei vu Gebierder fir Amerika an New York hunn. Ogangs vum Lächt Jahrhundert war Abdul Baha, de Jung vum Begrünner vun der Bahai-Religion, nämlich fir en enger guter Rei Mainint an Amerika an noch zu New York. Hindoer Privathäuser, Kirchen, Synagogen an einer grosse Kongresszentren, die d'Léiere vu segem Pap, Madiwwerzegung a viel Left verbreitet. So finden den zum Beispiel auf der Internetseite vun de Bahai vun New York zwei von diesen Gebirder. Was auch immer an den nächsten Deeg wochen am Main passieren wird, können wir voll vertraue soen, dass dëst de grosse Plan vu Gott ass, fir d'Wel ze verenigen. Als Bahai kann in der Versuchung kommen, darüber zu spekulieren, wer dat genau heesche soll. Et ass auch liicht, sich an Diskussionen anzulassen, wer die Regierungen von der Welt dann e Loo mache sollten. Eis aufgab ass et awer, eise matmënschen zu helfen, hire Verstand an ihr Herzer opzemaen fir die eenzig Kraft, déi Frieden op der Welt bringe kann. Meivier schreibt den amerikanische Baha'i-Rot, gëtt de Lotvision vum heelende Message vu Baha'u'llah gebraucht, an de Baha'i-Gedanken vun universaler Leift an Hëllef. Weider so'n Baha'i-Schriften eis, Los hier in jeder Rang im Hëllefen, a vun Nutze sinn, dem him iwwer de weh left. Los hier in de Charakter vor jeder engem verbesseren. Welt left as eng Luch de liicht, egal wo se ass. An Haas as Deichstadt, egal wo se ass. Ich fordere nicht op, schreibt Abdul Baha. Konzentriert alt Gedanke von ihrem Herz, ob leift an ob den nicht. Wenn ich ihr e Gedanke von Krieg kennt, ersetzt durch mehr starke Gedanke von Frieden. Der Gedanke vun Hass muss durch méestärker Gedanken vu Leif zersteiert ginn. Gedanke vu Krich bringen Zersteierung vun aller Harmonie, Rau an Zufriedenheit. Gedanke vu Left verieren zu Briderlichkeet, Frieden, Freundschaft Agleck. Präsentiert gab ich das Rubrik wie immer von der Zubaya Bahai im um Internet unter www.brhai.lu.